ที่จะเยอะห้าพวกทำคนงานเพิ่ม ห้องกี่ห้องหนึ่งสองสี่ค่ะ แต่ว่าห้องคู่สองห้อง ห้องเดี่ยวสองสองคู่คู่ น้อยนี่ไม่ไม่ขี้อไม่เสือก็ะหล่ะหนาก็ะหล่ะไม่ชีไม่ชีก็ยังดูได้แหละเขาจะบอกว่าถือมาเองมีต้ถามเจ้าของรานเปิดเปิดเดี๋ยวสายนั่นต้องถามลงเต้นโอ้สายมากถามนั่น ปูนั่นก็จะออกต่วเอาพาไปพาผมก็ถือมาแต่จังหวัดดูไปได้ผมก็ถือมาแต่จังหวัดไปใส่กระตุกเตรียมบ้านก็นานเป็นถามเป้ปีศาจไหม มีเสือมีเสือบ้านมีอยู่แต่เสืไม่อหรือผ้าเอ้ยผ้างมันตะมุ่นไม่ชิดไม่ชิดอืม อันนี้โยมเขาเอางนี้มาเอาอีกเอาอีเอามานั่งอืมเนั่งเนี่มาจ็นั่งเหมือนกันแหละโอ้ ปวดทางโน้นปวดทางโน้นสิบเรียนโน้นสิบเรียนโน้นไปเรียนโน้นอยู่แถวเดียวกันนู่นแม่มาบีบแม่มาบีบคุณแม่ช่วยค่ะนั่งใกล้กันนะใกล้กันเล็กน้อยเล็กเดียวช่วยค่ะแม่

อ่าปวดปี่ยว่ยวเกี่ยอ่เจ้าของบ้านอะไยิ่งทรมานเออรับต้องให้แขกนั่งดีก็ถูกต้องพวกนั้นทำไมไม่นั่งหรือนั่งไม่ได้นั่งให้เจาค่ะขอใเขาเข้ามาคบกันก่อนเจ้าค่ะเขามาหมด เอาไปทิ้งไว้นั่นหรอกไม่มีขโมยเอาหรอกเอามาทานก็อย่าไปเสียดายเขาไปกินแต่เขาไม่ขโมยเอาไปให่ไปหรอกไม่ได้พระไม่ได้นั่งก็ไม่ได้กราบมอนก็ผิดระเบียบของสัมมาคารวะเอาก็ไปแร์อย่างอื่นก็ได้มาคารวะ มาคารวะต่อร้อยจัดพิธีร้เชจนคนเข้าบ้านก็ต้องปนมมือลูกเอาไว้เป็นทำเป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดีแล้ว งามใจเห็นคนปนมืออย่างนั้นงามใจอันนี้แต่ของบ้านเกิดไปไทยหลวงปู่เซนยูเดโอเนอร์เนี่ยนะเอาบุญใดลงจะไปบอก 사이드 가운데. Thailand. Thailand. 아, 사실은 양자. How do we- 타이랜드. 하비 빈트 타이랜드. To Bulgaria, I mean. To Bulgaria. Bu- Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria, Bulgaria. Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria, the tree where he sits and gets the knowledge. Bulgaria. Bodhi, Come. Bodhi tree. The Bodhi tree Bodhi tree, I mean. Poetry. in, in Thailand. No, India. Oh, India, you went to India. India. But you never go to Thailand then? No, มี่ลงมากแล้วลงเสร็จอินเดียก็เลยไกลเหมือนกันแต่เพิ่นเพิ่นอยู่วัดแขกหลวงตาเพิ่นอยู่วัดแขกเพิ่นหูกว้างที่นี่มีวัดแขกที่นี่จ้ะเขาพานมาหลายก็มีแต่แขกในตามีย่านแขกนี่ค่ะมหันมีต่เป็นมีแต่แขกเป็นวัดคือ คือวัดงามเป็นใหญ่ๆค่ะวัดแขกนี่แต่เราอยากที่เราเลยนี่บอก มีใลูกเหมือน ลูกไทย ไทยเอาเดียวไปไทยผู้ใดทายทานทานไม่ทานมาทานนี่งามนะแล้วพระเจ้าพวกเคยไปอ่ะเจ้าประดับประดาพวกที่เคยไปเคยทนถูกไปพอพอคนอยากเบอร์ว่าว่าว่าศาสนาพุทธกูอยากเห็นบ้านไม่จะอยู่บ้านมันเป็นอย่างนี้ค่ะกับข้าพันกับข้าวปูร่องบนนรองบ่อจีพันกันเลย พันแล้วก็ชะลอชะลอทายดูกบอกบมาไว้เอาความกามากของเมือได้หว่าพ่อเมเป้เอาเขามาอย่างเป้สามารถจะของงามของเขาเนี่ยมันนี่เลยเจ้าของบ้านเจ้าของธุรกิจเจ้าที่แต่ยังทำงานอยู่นี่เหรอเป็นเป็นคนที่ร่างมีอ่าองอความกันกาบได้ไหม ยังไม่นาพร้อมกันมาก็ต้องได้สวดมนต์ตัวอิาสการเนาตังพูทธังอภิภูชยามาอิมินาสการเนาตังธรรมังอภิภูชยามา อิมินาสักการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังต่ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนามัสสามิ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 ปริสุทธังปริสุทธังอาสาวะ อาสาวะพยาวหังพยาวหัง โหตูโหตูัวข้าพเจ้าัวข้าพเจ้ายินดีให้ทานยินดีให้ทาน ของทาน ของทาน จากพวกข้าพเจ้า จากพวกข้าพเจ้า ได้มาแล้ว ได้มาแล้ว ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ ไปแล้วมีบิดามารดา มีบิดามารดาญาตายายปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหาย ญาติสนิทมิสหาย สามีภรรยา สามีภรรยา ลูกเต้าหลานเลนลูกเต้าหลานเลนเจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวรจงทราบจงทราบด้วยวานวิถีด้วยยานวิถีอนุโมทนาอนุโมทนา ศลรับบุญกุศล จากพวกข้าพเจ้าจากพวกข้าพเจ้าที่อุ ทิศให้แล้วนี้ที่อุทิศให้แล้วนี้ไปสู่สุคติ ไปสู่สุคติสมดังความปรารถนาสมดังความปรารถนา ตลอดพวกข้าพเจ้าตลอดพวกข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสุขใจสุขกายสุขใจการเงินการงานสิ่งใดการเงินการงานสิ่งใด ก็จงสำเร็จจงสำเร็จก็จงสำเร็จจงสำเร็จ มดังความปรารถนาสมดังความปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการเธอจงสิุ่ขสิ่งทุกประการเธอสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามินี่นแหละนิมนต์มาแล้วผมใช่มันเอากับกลับไปวัดไปเลย ไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่ว่าอีเลยทำพิธีอะไรเลย ก่อจะถวายทานอะไรก็มันก็ต้องมีพิธีเสียสละเอเคยยืนเคยนั่งเก้าอี้ก็เสียสละ ทิฏฐิมานะ จากไหนทิฏฐิความยึดถือเห็นพระต้องแสดงความเคารพนอบน้อมไม่ใช่เหมือนคนธรรมดา สมณานันจะรัตนังเอตมังกระมุตตมังการได้เห็นสมณะ เป็นอุดมมงคลในชีวิตนี่มือนเห็นโยม ถ้าเกิดเห็นโยมก็เกิดความรัก เกิดความโลภนะมีพระมีที่ไหนล่ะนนฬิกาเส้นหนึ่งก็ใส่ก็ได้แหวนอันนึงก็ใส่ก็ได้จงกว่ารับประดาเนี่ยหวี ผมแต่งผมแต่งเล็บแต่งคิ้วแต่งเขียนตาเขียนปากก็บ่ได้ก็ว่าเป็นสุญญจะไล่นะได้หูได้เห็นได้ยินได้ฟังคำพูดจากพระเป็นมงคลในบวชสมบูรณ์บัณฑิตานันจะเสวนาการได้คบบัณฑิตเป็นอุดมมงคล นะจดยินอีกเสียด้วย ได้ทำตามอีกเสียด้วยทำตาม พระมาพูดก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่ฟัง พระพุทธเจ้าให้ทำอะไร เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ให้ญาติให้โยมทำทาน รักษาศีลทำบุญ ไม่ใช่ว่าเอาของถวายพระทำบุญทำบุญอาหารใจ ไม่เคยแปลล่ะทำบุญอาหารใจ so um, uh, merit here is mean meditation it food for your mind พวกนู่นเป็นอาหารกายเข้าน้ำเป็นอาหารกาย so the food you prepare for us is for your body อาหารใจคือได้สวดมนต์ได้ฟังทำสมาธิดูลมเข้าลมออกเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้บอก So the food for your mind is meditation. Uh, you have concentrate on breathing in and breathing out. อยู่วัดก็ทำได้ทำบุญอยู่บ้านก็ทำได้ ดูลมเข้าลมออกนั่นแหละทำบุญคือการดูใจ Watching your breath you can do it uh, in the temple or do you can do it at home as well ในตัวของเรามีกายหนึ่งมีใจหนึ่ง You s e l l have two parts one is your body and one is your mind สังขารร่างกายไม่เที่ยง เกิดแล้วแก่เจ็บ ตาย so your body is not belong to you it's not permanent it's it have uh, aging illness and die ใจนี่ตายไม่เต็มเป็น but your mind never dies continue สิ่งดูใจที่ไหนดูลมหายใจเข้าหายใจออก You look after your mind by watching your breath, sensing your breath, breathing in, breathing out. นั่นแหละเวลาเรามีบุญเราสามารถที่จะอุทิศให้ สิ่งต่างๆพวกกรรมในเวรหรือการทำการทำงานเทวดานิยมชมสรรเสริญสบายใจ This is the true merit. This is the true goodness that you can share with everybody. Your family that h a s already passed away and everybody as well. โดยเฉพาะอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาบ้านทักจะได้ให้สึงให้พรอำนวยอวยพรอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าภูมิตลอดทั้งญาติพี่น้องหรืออะไรที่เราว่าไปเจ้ากรรมในเวรต่างๆ จิตตะวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่จาตมีญาติก็ดีไม่มีญาติก็ดีขอยรับบุญกุศลนะได้ยินมาขั้งหนึ่งก็เป็นบุญกุศลว่าจะได้ไปบ้านโยมไม่ใช่ง่ายๆว่าโยมจะมีเกศรัทธาก็ไม่ใช่ของง่าย เป็นของยาก so to invite monk to uh, to make a true merit so you lead, he he lead you to make a true merit by doing meditation and uh, watching your breathing in and breathing out that you can when you have your merit and goodness you can share with everybody your your past away family and also everybody you know เพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือการทำบุญเนี่ย เวลาเราจะเสียชีวิตแล้วก็ได้บุญไปแล้วก็เห็นทางไป สู่สวรรค์นิพพาน สวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ในอกนรกในใจ ถ้าเห็นลมก็เห็นสวรรค์ So when you uh, meditation that you prepare for yourself before you pass away as well, that you can use the uh, breathing in, breathing out to concentrate your mind, and you you will have the, uh, the calmness and peacefulness, and you can go to the next life peacefully. คนในโลกส่วนมากก็มีแต่อยู่ในความวุ่นวายถ้าเอาธรรมะมาแปลคนอยู่ในโลกนี้คนอยู่ในนรกโลกนี้คือเมืองนรก t h i s this world is quite a, a busy world นั่นแหละโดยรอบตัวไหนตัวใหญ่ๆร่ำรวย so he said uh, busy and quite evil in terms of uh, uh, prosperity and in terms of um, beauty as well สวรรค์อยู่ในไหนสวรรค์อยู่ในใจดูลมเห็นลมเห็นสวรรค์นั่น hmm. so uh, Heaven or hell is in our heart, in our mind. เพราะฉะนั้นให้พยายามทำทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาที He e n c o u r a g e everybody to do meditation, to looking for true happiness, meditation, breathing in, breathing out, uh, one minute every day. ถ้าวันหยุดหรือวันพระก็เพิ่มเข้าไปอีกสองนาทีหรือสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมง For holiday or the lunar day uh, you can do more maybe five minutes ten minutes or one hour นั่นแหละทำบุญพระสงฆ์ไม่ค่อยได้เห็นบุญเราไม่รู้จักเอาบุญมาบอกโยมมีแต่บอกเอาของถวายพระ หรือพระก็เลยเกิดกิเลสตามจับกันยุ่งกันอยู่เพราะใส่ไหมพระบอกเอาของถวายถวาย ไม่บอกทำบุญถ้าบอกทำบุญใครก็มีสติปัญญาตัวจะมีสติปัญญาคือบุญ meditation is the, the, the true true merit the good merit so that um, the, all the monks should tell tell uh, all the people to do it instead of uh, just uh, tell people to do only the donation or generosity. เพราะฉะนั้นให้ทำมาก ๆเข้าไปเถอะตัวนี้แหละที่จะผูกใจของเราพาไปของเรา ถ้าเราเคยไปสวรรค์ไปพระนิพพานเราก็ไปได้ ถ้าเราไม่เคยไปเราก็รู้จักทางไปไม่ได้ไม่รู้จักเหมือนมาที่นี่ถ้าไม่รู้จักก็มาไม่ถูก พระพุทธเจ้าคงเคยมาบ่อยๆไปสวรรค์ก็เคยไปบ่อยๆที่วันหนึ่งหนึ่งนาทีทำไมไม่ไปหรอกผู้กีแต่กับนรกฉันแต่วามรวยฉันแต่สวยงาม So when you do meditation, your mind is calm. You're not thinking about anything else. Not thinking about uh, making rich. Not making about beauty. So that your mind is calm. That's uh, he compared it as a happiness. That's the way to heaven. So you should doing more and more. ล้วเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่กับ หาบุญหาดูแต่สวรรค์ so that's just our mind doing we we doing do we, we watching our mind we look after our mind uh, we do almost every every mm, minute เพราะฉะนั้นถืออยากยาไปทิ้งการทำบุญไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้ออาหารกายยุ่ง So the food for your mind, you don't need to pay for it. So you, he encourages you to do more and more. Not like uh, generosity that you have to pay and spend the time to do it. บุญกุศลที่เราได้ทำเหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองกันได้รวมรวมหลานญะติพี่น้องจงมีแต่ความสุขกำเจริญสุขกายสุขใจการงานการเงินสิ่งรอบอะไรจงสำเร็จ จงสำเร็จสมบังความปรารถนาตาปโลกาวินิโมโตสัพพสันตาภาว โพธิยามูเลสัตยานัง พรหมจาริโสอารากินัง